cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stela un Anžela. Kā turpināsim lasīt tiesnešu jeb soģu grāmatu. Un atcerēsimies, ka pagājušo reizi – Mēs atstājām Izraēļu tautu tādā ļoti labā un patīkamā situācijā, par kādu pat mūsdienās katra valsts varētu priecāties, jo tur Dievs deva mieru ļoti ilgu laiku, pilnīgu uzvaru arī par Moabu, kad visi spēcīgie vīri, ap desmit tūkstoši noabiešu nu, vīri, kas bija krietni spēcīgi karotāji, neviens neizglābās. Un nu, tā tad Dievs deva uh, caur soģi un tiesnesi Ehudu šādu uzvaru. Un miers bija gandrīz gadsimtu 80 gadu, Un te varam atcerēties, lai mēs prastu šo dāvanu novērtēt, kā arī kopš otrā pasaules kara beigām Eiropā, arī Latvijā. Labi, tas miers varbūt bija okupācijas režīmā ilgu laiku, bet tomēr nebija akūta tāda kara. Nākamā gadā jau mēs varēsim teikt, ka dzīvojam mierā 80 gadus, tā kā ļoti lielu dāvanu Dievs deva šiem izrēliešiem – un Moabs tika pazemots un pakļauts Izraela bērnu varai, un zemē bija miers 80 gadu. Tā tad, acīm redzot, bija iestājusies situācija, ka tas Moabs dabūja Izraēļiem maksāt šīs nodevs un nodokļus, ko iepriekš viņi bija darījuši Izraēļa ķēniņam Eglonam, par kuru arī mēs lasījām, ka viņš bija ļoti labi barots, ļoti trekns un sapratām arī šī vārda garīgo nozīmi. Cet, trešās nodaļas beigās ir tāds ļoti īsa piezīme, ir vēl viens soģis minēts, un Ehudam sekoja Šamgars Anata dēls, viņš nogalināja 600 filistiešu vīru ar vēršu dzenamo nūju, un arī viņš atbrīvoja Izrēlu. Cik ilgi viņš tiesājas Izrēli nav teikts, iespējams, ka šis laiks bija īs, bet, nu, acīm redzot, bijis tāds spēcīgs, enerģisks vīrs, ja viņš ar vienkārši nūju varēja 600 karavīrus nogalināt, Nu, un šeit ir jāsaprot, ka tas arī ir ne tikai tāds tieši apraksts, bet nozīmē, nu, ka šis vīrs bija labs karotājs un arī labs vadonis. Uh, jo, kā jau iepriekš kādos raidījumos minēju, šie soģi un tiesneši netik daudz nodarbojās ar juridiskām lietām, cik bija tautas vadītāji un atgādināja par dieva likumu. Viņi tad teikt, rūpējās, lai tauta ievēro likumu, lai tauta neatkrīt no dieva, un tajā pašā laikā viņi bija arī militārie vadītāji, viņi vadīja šīs cīņas. Bet ceturtā nodaļa kā ir pilnīgi kaut kas cits, kas varētu pat šokēt. Nu, un ir savdabīga interesanta atbilde arī tiem, kas domā, ka svētajos rakstos ir totāls patriarchāts un ir pat milzīgs naids pret sievietēm. Ceturtā nodaļa runā par Deboru un Baraku, uh, un pirmajā vietā, kā redzam, ir Debora. Un kad tad Debora kļūst par tiesnesi un soģi, un tur šajā ceturtā nodaļā nav pieminēts, ka celās glābējs vai vēl kad, kad uh, Dievs aicināja tādu un tādu, kā to mēs lasīsim par soģiem vīriešiem un jau lasījām, bet kādā veidā tad Debora parādās un kādā laikā viņa parādās, jo tas mums ļaus daudz ko secināt par Dieva darbību un kā viņš izvēl tos cilvēkus, kuriem uztic kādu misiju. Tad mēs arī varētu Jā. lasīt, jo tomēr Izraēla dēļ turpināja darīt to, kas ļauns kunga acīs, kad Ehūds bija miris. Tad kungs viņus pārdeva kanāniešu ķēniņam Jabīnam, kurš valdīja Hacorā. Viņa karaspēka virspār, virspavēlnieks bija Sisra, Harošet Gojīmas iemītnieks un Izraēla dēli brēca uz kungu, jo Sisram bija 900 dzels kararatu, un viņš nežēlīgi apspieda Izraēļu 20 gadus. Un arī šeit mēs varam atkal izlasīt arī atkārtot likuma grāmatā, ka, kad uh, tauta iet pret Dievu un nepilda viņa likumus, Dievs sāk. Dievs pieļauj atnākt šiem iekarotājiem vai nākt kādai citai sodībai par cilvēkiem. Jā, un to savu pedagoģiju saka. Jā, jā tā es tā arī saku pedagoģiju, jo uh, Nu, kad mēs bijām mazi vai drusciņi lielāki, nu, vecāki tomēr neļāva darīt visu, kā ienāk prātā, un uzlika kādus ierobežojumus. Un dažreiz ļoti nepatīkams. Un atkārtot likuma jā. grāmata, jā, 20, 28. Eh, eh, nodaļā. Tādēļ, ka tu nekalpoji kungam, savam dievam, ar prieku un no labas sirds, ka tev visa bija daudz, Tu kalposi saviem ienaidniekiem, ko kungs tev uzsūtīs, badā, slāpēs, plikumā un trūkumā. Viņš māks tev kaklā dzels jūgu, līdz tu tiksi iznīcināts. Paldies! Šie ir bargi vārdi, bet kā redzam, Dievs neslēpi, kādas sekas ir tam, ja cilvēks labklājībā aizmirst kungu jo šķiet mēs jau iepriekš kādā raidījumā lasījām arī atkārtotā likuma grāmatas astotā nodaļā, šoreiz e, nešķiršu, bet atcerēsimies saturu, kā kungs e, runā uz cilvēkiem, kad un aicina atcerēties labklājībā arī to kungu, ka zelts un sudraps pie tevis vairosies. Atceries to kungu, ka viņš ir tas, kas dod tev iemantot šo bagātību, ka tā nāk no viņa, jo viņš arī ir tas, kas dod šo gudrību labi arī sadalīt un pavairot materiālās lietas. Viņš ir arī tas, kas dod ražību laukiem, kas taislaikos bija ļoti nozīmīgi un arī šodien tas savu nozīmi nav zaudējis. Arī pravieši eh, Jeremija grāmatā varam uh, dzirdēt Dieva vārdu. Kungs, vai tavas acis neredz patiesību? Tu viņus sit, bet tie nebīstas. Tu dari tiem galu, bet tie neliedzas laboties. Cietāk par klinti nocietinājuši savas sejas, liedzās atgriezties. Paldies! Un šeit ir runāts par, par tādiem cilvēkiem, kas liedzās atgriezties pat, ja viņi jau saņem šīs sekas, uh, un tas jau gan drīz vai ved domas mūsdienu situācijas virzienā, ka notiek šie jautājumi, kāpēc tagad vienā vietā pēc otras izceļas karš, kāpēc ir tas, kāpēc ir tas, un, un dažkārt pat ir tā, tādas domas var lasīt pat komentāros, kur tad ir tas dievs un kāpēc viņš ir tik briesmīgi ļauns. Nē, viņš nav ļauns un nav viņš briesmīgs, bet viņš redz, ka cilvēki labklājībā aptaukojušies, tāpat kā ķēniņš eglons ir nobarojuši sirdis kaujamai dienai un atkrīt, jo vairāk ir labklājības, jo ātrāk tā labklājība ienāk Dieva vietā un gan toreiz Dievs ļāva ciest šīs sekas, gan viņš to ļauj šodien. Un vaina ir šajā atkrišanā no Dieva, no, kad cilvēks novēršās no viņa, no viņa likumiem, nevis tur, ka Dievs būtu ļauns vai cietsirdīgs. Un tauta atkal jā. brēca. Tauta brēca. Un te ir tā, varbūt skan tā dīvaini, ir tā labā lieta – kas šodien arī varbūt ir, jo tomēr tauta daudzās vietās arī sauc uz kungu. Tauta brēca uz kungu, jo lasām, ka tas jabīna jūks bija ļoti smags un ka viņš bija tāds militārs vadītājs. Tāds, nu varētu teikt, varbūt viņam tā valstiņa bija pat tāda militārā diktatūra. Un ka taut, Izraela bērni manā tulkojumā pat ir piesauca to kungu, jo Nu, jo viņi tālāk ir, jo Jabīnam bija 900 dzels kara ratu, un viņš bija Izraela bērnus 20 gadus smagi atspsiedis. Tātad šī atkarība no kanāna ķēniņa Jabīna bija ļoti grūti un smaga, tātad viņš ņēma pamatīgas lielas nodevas un cilvēks paverdzināja. Un, nu, Jabīns, kas te viņš varētu būt? Nu, drīzāk nezinu, vai tā būs tieši konkrēta vēsturiska persona, varbūt arī jā. Tulkojumā tas ir cilvēks, kurš visu saprot. Nu, tā tad viņš saprata arī izrēliešu stiprās vājās puses un saprata, kā to savu valstiņu vadīt. Un Hacora vēsturiski tāda pilsēta tiešām ir bijusi – Liela senpilsēta tagadējā Izraēlas teritorijā augšgalilejā. Un cilvēki tur dzīvojuši, bijusi apmetne jau ap 3000 gadi pirms Kristus. Un ziedu laiki ap 2000 gadi pirms Kristus bijis pat ap 40 tūkstoši iedzīvotājiem. Nu, mūsdienās tas liekas, kas te tur ir, bet tiem laikiem tā bija liela varana pilsēta. Un bijušas pilis, tempļi, nocietinājumi, nu kā to atklājuši arheologi. Tātad, acīm redzot, bijusi diezgan varana pilsētu valsts, kuras karalis Jabīns paverdzināja Izrēlus, un viņam bija ļoti varana armija, nu dzels tajā laikā jau bija tāds, ja to izmanto ieročos vai pat kara ratos vai kur, tas bija ekskluzīvs materiāls, un to varēja atļauties tikai nu, varants, turīgs valdnieks, un šie dzels kara rati Izrēļus biedēja. Jā, un e, ebrejiem šī uh, e, karaspektādi nebija Jā, jādzeles, viņiem, nebija. viņiem bija vienkārši tādi Nu, vienkārši. Netika attīstīti. Netika attīstīts bruņojums, un viņiem bija šīs loģiskās bailes, kuras arī dzimst no nepaļaušanās uz Dievu, jo var tomēr arī sakaut kara spēkus ir krietni ievērojamāks un pārāks, kā mēs to vēlāk redzēsim. Un to laik pravieta ja. Debora Lapidota sieva bija soge Izraēlā. Viņa sēdēja zem Deboras palmas starp Rāmu un Beteli, Efraima kalnos, un Izraēļa dēle nāca pie viņas, lai viņa spriestu tiesu. Jā, un šeit mēs arī varam uh, sadzirdēt, uh, ka viņa sēdēs zem Deboras palmas. Jā, viņa sēž zem Deboras palmas. Jā, un uh, arī tāda paralēla vieta varam atcerēties no radīšanas grāmatas, jā, pa Abrahamu, kā viņš sagaidīja trīs eņģeļus. Ja? Un kungs viņam parādījās pie mamres ozoliem. Viņš sēdēja telts ejā, kā jau dienas karstumā. Viņš pacēla savas acis, paskatījās un redzi, tur priekšā stāvēja trīs vīri. Un viņš tos ieraudzīja, skrētiem pretī no telcējas un klanījās līdz zemē. Viņš sacīja, mans kungs, kaut jeld, uh, es gūtu tavu vēlību, nepaēj garām savam kalpam. Paldies! Ka arī šeit, Deborē, šis, šī vieta zem palmas ir tāda pieņemšanas kur, eh, vieta. Kur dieva vēsts pieņemšanas vieta. Un nedaudz varam paskatīties, cik bieži vai reti ir tā pravietas sievietes eh, bībalē un salīdzinoši tas ir reti. Bet tomēr pravietas ir bijušas. Nu, zināms, ir tik daudz varam arī izlasīt šoreiz būt nešķirsim vaļā un nemeklēsim, jo laiks iet, bet Isai grāmatā 8.3 mēs varam lasīt arī pa pravieša Isai sievu, ka viņš gāja pie pravietas, kas bija viņa sieva, tātad arī viņai bija šī dāvana, bet nekas tuvāk par viņas tādu darbošanos nav teikts, tikai tas, ka viņai ir šī dāvana. Vēl mēs redzam kādu pravieti, otrā ķēniņu grāmata. Varam iepazīt mazliet pravieti huldu. Tā, otrā ķēniņa. Bet pirmā pravieti bija Mozus un Ārona māsa. Mirjama. Jā, jā, lūk vēl vienu <laughs> atrodam. Un kā ir pieminēta jau Mirjama, jau pravieša Isēs sieva, jau divas mēs atrodam. Uh, Tagad, ja mēs lasīsim otro ķēniņu grāmatu, un tāpat pravieta ir minēta arī laik, otrā laiku grāmatā, bet lasīsim otrā ķēniņu, 22. nodaļa, 14 līdz 20. Tad priesteri Hilkija un Akihāms un Abhors un Safans un Asai nogāja pie pravietas Huldes – Drēbi sarga šaluma, tikvas dēla, Harkas dēla dēla sievas, kur dzīvoja otrā Jeruzalemes daļā, un viņi ar to runāja. Un tā viņiem sacīja, tā saka tas kungs, Izraēļa dievs, sakiet tam vīram, kas jūs ir pie manis sūtījis. Tā saka tas kungs, redzi, es likšu nelaimē nākt pār šo vietu un pār tās iedzīvotājiem, jo proti – es likšu piepildīties visiem draudiem, kas izteikti šai grāmatā, ko jūdas ķēniņš ir lasījis. Par sodu, ka tie mani ir atstājuši un kvēpinājuši citiem dieviem, un ka tie mani ir sadusmojuši ar visiem savu roku darbiem. Tāpēc mana bardzība pret šo vietu ir iedegusies un tā nedzisīs bet jūdas ķēniņam, kas jūs ir sūtījis izvaicāt to kungu, jums būs, tā, tā būs sacīt. Tā saka kungs, Izraela dievs, par tiem vārdiem, kurus tu esi dzirdējis. Tāpēc, ka tava sirds ir kļuvusi mīksta, un tu esi zemojies tā kunga priekšā, dzirdēdams, ko es esmu runājis par šo vietu un tās iedzīvotājiem, ka tiem būs iet postā un kļūst pa lāstu un tad tu esi saplēsis savas drēbes un esi raudājis manā priekšā. Tad arī es esmu tevi paklausījis. Tāds ir tā kunga lēmums. Tāpēc redzi, es tevi piepulcināšu taviem tēviem, un tu ar mieru tiksi guldīts savā kapā, un tavas acis neredzēs visu to nelaimi, kurai es likšu nākt par šo vietu. Un tie pastāstīja ķēniņam šos vārdus. Un jaunajā derībā mēs vēl varētu Lūkas evaņģēlijā lasīt par to, ka, kad Jēzus nes kunga priekšā, templ, um, templī, jā. jā. Un tur ir, bija prāviete Anna, Penuela meita no Ašera cilts. Tā bija jau krietni gados, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar viņu septiņus, ar vīru septiņus gadus. Nu, viņa bija atraitne kādus 84 gadus veca un nešķīrās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanam kalpodama dienu un nakti. Un šeit mēs vēl varam arī lasīt par praviešu tādiem, ko pravietis vai kā pravieto pravietis, jā, no Zaharijas pravietojuma. Viņa tev Zaharijas svētā gara piepildīs pravietoju, lai slavēts kungs Izraēla dievs, jo viņš ir uzlukojis savu tautu un tevis tai pestīšanu, un viņš ir cēlis mums pestīšanas ragu savu kalpa Davida nabā, ka viņš kopš sendienām ir runājis ar svēto praviešu muti, glābt mūs no ienaidniekiem, no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlsirdību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību, zvērestu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahama, lai mēs no ienaidnieku izglābti bez bailēm, svētuma un taisnīguma viņam kalpojam visas sava mūža dienas. Tātad pravieši nodot uh, Dieva uh, uh, gribu cilvēkiem, jā, par to, ko die, kā Dievs uzrunā, uh, uzrunā katru cilvēku, kā viņš vēlas, lai cilvēks atgrieztos pie viņa, atbrīvoties no tā, kas nav no kunga, un arī šeit mēs arī varētu runāt par uh, Elizabeti un par Mariju. Jā. jā, tas ir jau tālāk. Tas arī Lūkas eviņģēlijā, jā, jā, ka jā. viņas arī pravietas. Viņas būtībā ir pravietas, viņām ir šī dāvana. Un vēl mēs varam pat ievērot, pat atgriežoties pie Huldas, ka arī viņas, visas šīs sievietes, viņas uh, pravieto runā kunga vārdus tādus, cilvēkiem ļoti grūtos laikos. Hulda pravietoja arī, ka ķēniņš Josija valdīja par jūdu, un viņš bija taisnīgs un nenovērsās, bet redzot, cik var saprast no Huldas teiktā arī, tauta gāja pa saviem ceļiem. Un Josija nožēloja šos tautas grēkus un redzām to, arī no Huldas sacītā ķē, otrajā ķēniņa grāmatā, kā kungs var uzklausīt uh, arī šo vienu cilvēku tur tas ir valdnieks un uh, aiztaupīt viņam tās šausmas, ka viņš piedzīvo savas tautas bojāju. Kad tur uh, viņa saka, kad jānodod šī vēsts, ka ķēniņš aizmigs mierā. Un vēl, jā, un vēl varam redzēt, ka tā Huldai, arī šī sieviete, viņām ir autoritāte. Un tā ir autoritāte, kas ir saņemta no Dieva. Jā. Jo pie Huldas jau iet tur uh, priesteris un vesels pulks augstmaņu, un viņi uzklausa šo sievieti. Un tālāk mēs to redzam arī pie Debors. Un nu, arī pravieti Annu, cik var saprast, apkārtējie sadzird un nu, uzklaus. Nu, mazliet pa Mariju, ja? Jā, varam tieši Tad arī eņģelis viņai atbildēs, svētais gars nāks par tevi, un visaugstā spēks tevi pārklās. Tādēļ arī, kas dzims, būs svēts un tiks saukts Dieva dēls. Un redzi, Elizabete, tava radiniece, pat viņa savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un viņa, kuru sauca par viņa, neauglīgu ir jau sestajā mēnesī, jo dievam nekas nav neiespējams. Tad Marija sacīja: Redzi, es esmu kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda, un eņģelis no viņas aizgāja. Un tāpat tās ar eh, Elizabeti, ja, un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesas salecās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta, un skaļā balsī viņa iesaucās. Tu svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tik līdz manas ausis sirds dzirdēja tavu sveicienu, bērns manās miesās, līksmībā salecās. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Paldies! Kā šeit arī mēs dzirdām, ka Elizabete at, atpazīst kungu, Jā, svētajā at, garā. atpazīst svētajā garā un garā Šī pravietošanas dāvana arī ir minēta starp garīgajām dāvanām, kas ir ļoti nepieciešamas, un Pāvila vēstulēs gan tur ir teikts, lai celtu draudzi. Un pirmā vēstulē korintiešiem un 12, no 12. nodaļā, no 4. panta varam lasīt, ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars, ir dažādas kalpošanas. Pff dažādas e, kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet ik vienam ir dota gara izpausme, lai nes uz svētību. Tad izpausme ir, lai nevis vienkārši teiktu, man ir vīzija un es zinu to un to, bet lai nestu svētību, svētību visiem. Un no 8. panta lasām, citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tās pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā, citam spēka brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšanu, citam dažādas smēles un citam mēļu tulkošanu. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Un tālāk apustulis Pāvils runā par um, miesu, Kristus miesu, ka draudze ir kā Kristus miesa, un šie dažādie locekļi ar dažādajām dāvanām visi ir vienlīdz nepieciešami. Bet to funkcijas ir dažādas, un viens bez otra tie nevar iztikt. Un arī apustuļu darbos mums ir pa sievietēm, kuras bija pravietas. Jā, jā. Te uh, Pāvila apakstu darbi. Jā. Nākamajā rītā mēs devāmies ceļā un nonācām Cezarejā. Iegājuši evanģēlista Filipa namā, viņš bija viens no tiem septiņiem, mēs palikām pie viņa. Viņam bija četras meitas, jaunavas, kas pravietoja. Mēs bijām tur uzkavējušas jau vairākas dienas, kad atnāca kāds pravietis no jūdejas vārda Hagats. Hagabs. Paldies! Un vēl varam palasīt, ko apustulis Pāvils tai pašā savā pirmajā vēstulē korintiešiem saka 14. nodaļā par pravietošanu un arī mēlēs runāšanu, jo tā pēdējā laikā ļoti populāra, bet ko tad Pāvils par to saka? 14 no 4. panta. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu, jo tas, kas pravieto, ir lielāks nekā mēlēs runātājs. Ja pēdējais nesniedz paskaidrojumu, lai draudze tiktu celta. Un viņa vārdus arī ir ļoti viegli saprast tā ziņā, ka pravietis ir tas, kas runā, kur ir tā nelaimes sakne un vaina Un arī jo, Un, un, un, jā, un atklāja, apustuļu darbos jā. vēl papraviešiem. Ļoti labi. Jā. Trešajā dienā Dievs viņu uzmodināja no mirušiem Kristu un ļāva viņam parādīties. Gan ne visai tautai, bet Dieva iepriekš izraudzītajiem mums, kas ar viņu kopā ēdam un dzēram pēc tam, kad viņš bija uzcēlies no mirušiem. Viņš mums pavēlēja sludināt un tautai it visur liecināt, ka viņš ir Dieva nolikt sogis, viņš, jā, par dzīviem un mirušiem. Par viņu visi pravieši liecina, ka ik viens, kas viņam tic, caur viņa vārdu, saņem grēku piedošanu. Paldies! Un tas ir tāds kā tāds kopsavilkums par to, ko dara pravietis. Viņš saņem savu vēsti no Dieva un liecina par Dievu un viņa darbiem. Viņš pievērš cilvēku uzmanību dievam. Pat ja šī viņa vēsts ir nepatīkama un, un rūkta, ja viņam negribējās atceries, kā un vīrieši. Un kā pravietim tur... Jonam negribējās un šeit par Jeremijā tādu... arī tur cieta. Ļoti. Cieta un, un šeit par uh, šīm spravietiem sievietēm, kā uh, var redzēt, ka tādu negribēšanu mēs īsti uh, neredzam. Un šīs sievietes pravietas ļoti pilnīgā veidā īsteno to, kas ir radīšanas grāmatā, kas tad sieviete ir, ka viņa ir palīgs. Un dažkārt šis vārds tiek noniecināts, ka Dievs it kā radījis, tur sieviete ir sliktāku, zemāku, zemāku, vai kaut kādu, bet... Pirmā augļa iekoda. Mm, ne pirmā augļa iekoda, bet eh, šis palīgs, tur ir lietotas vārds ēzer, kas apzīmē palīgu, kurš glābi no nāves. Un ir daži vecās derības fragmenti, varbūt pat nākamajā reizē tos pieminēsim viens vai daži, es no galva tieši neatcerēšos, kur šis vārds ir lietots tādā kontekstā, ka nāk palīdzība no Dieva. Un redzam, ka arī šīs sievietes šeit ar savu gudrību, arī intuīciju, jo viņas ir, pat viņas nerunā pretī Dievam, viņas pieņem šo Dieva vēsti un nodot to cilvēkiem tālāk, ka viņas ir tādas atvērtākas un ļoti labi spēj nodot šo Dieva vēstījumu un, var teikt, organizēt šo tautas atgriešanos un tiesnešu grāmatā arī militāru bruņotu cīņu pret ķēniņu Jabīnu un Siseru un Debora šo kunga izvēlēto karavadoni pat 9. pantā, 4. nodaļā tā it kā mazliet to viņa godkārību, kas varbūt viņam varēja rasties, jau apslāpē, kā kungs dos uzvaru caur kāda sievas roku. Un arī šeit pie tā visa mēs vēl varētu lasīt no galatieša, Pāvila vēstules galatieša. Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ieterpti Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes. Jūs visi esat viens Jēzu Kristu. Paldies! Ja ar to arī mēs saprotam, ka var šī dāvana būt gan vīrietim, gan sievietēm. Un ja viss ir viens Jēzu Kristu, tad mums tur nebūtu jāsāk, kurš nu, pravietojas labāk un pareizāk, un kurš ne. Bet nākamajā reizē jau mēs lasīsim, kā Debora nodot šo kunga vēsti un kā varanais kānāns ķēniņš tiek uzvarēts. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anģela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.